15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Заради повишеното разпространяване на заболяването коклюш, Здравното министерство ще позволи първата иммунизация срещу него да се прилага месец и половина след раждането на бебето, а не както сега след втория месец. Това беше решено на среща между премиера Димитър Главчев и министра на здравеопазването Галя Кондева. Към момента най-много са регистрираните случаи на заболели във възрастта до една година и осложненията при новородените са по-чести. Изместването на иммунизацията ще бъде временна мярка. Това съобщи главни главния държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. По официални данни до вчера в страната са регистрирани 314 болни, но според него реалният брой е около 2-3 хиляди. Доцент Кунчев не съветва пълнолетни хора да се вакцинират сега, включително и бременни жени. Естествено, че иммунизираната бременна, ама след първия триместър, ще предаде антитела и на детето и то ще е гарантирано в тия първи ключови два месеца, докато стигне до иммунизационна възраст. Но според мен ситуацията не е такава, че това да е масова стъпка. По-ключовата, нали знаете едно време, че до 40 ден не са пускали никого при бебето. Нито близки, нито семейство, гледа си го само майката и до там. Така че една такава мярка, която на практика е изолация и карантина, ще свърши същата работа и без да се иммунизира, каза доцент Ангел Кунчев. Другите мерки, които препоръчват здравните власти, са филтър в детските заведения за деца с симптоми. Министърът на образованието Галин Цоков обясни, че за сега не е нужно да се въвежда носене на маски или да се преминава към дистанционно обучение в училищата, където ситуацията се следи внимателно. В повечето училища, където има такива случаи, има карантиниране, което е вътре в самото училище. Съвсем малко брой проявки има, които се обучават от разстояние в електронна среда. Ще направим всичко възможно във връзка с другите институции да бъде всичко спокойно. Каза министър Галин Цоков. Меглена Пукчиева подаде оставка като съветник по външната политика на служебния премьер Димитър Главчев, който от вчера вече е министър на външните работи. Не бяха съобщени мотиви за оставката. Елена Йончева прие номинацията и за евродепутат от областния съвет на ДПС в Благоев град. Председателя на областната структура Ведат Хюсейн мотивира предложението. Всеки има право на предложение, областния съд го предложиха изразиха позицията. Тя е защитавала интересите в Европейския парламент. Заедно с Селхан Кичук са защитавали интересите и номинираха. Каза Ведат Хюсейн, кандидатурата на Йончева трябва да бъде одобрена от ръководството на ДПС. По повод номинирането на Йончева от структура на ДПС, лидерът на социалистите Корнелия Нинова изрази разочарование. Рано или късно зависимостите лъсат. Така че това дава обяснение за прекратените ни отношения с Елена Йончева много преди вчерашния ден. Изненадана съм от арогантността това да стане публично, да стане така помпозно, но не съм изненадана от факта каза Корнелия Нинова. Коалицията БСП за България се регистрира в ЦИК за участие в предстоящите на 9 юни избори. Нинова коментира и политическата заявка за участие в изборите за 50-то Народно събрание на Ваня Григорова, която за кметската надпревара в София беше подкрепена от социалистите. Ваня Григорова излъга 4 пъти за много кратко време. Излъга първо избирателите си, като направи сглобка с герб в общината. Излъга работниците като първо си повиши собствената заплата, а не техника. Излага левицата на Парванов, Петков, знаете, които я подкрепяха. Излага и нашата градска организация, структурите в София, които работиха. Без БСП тя нямаше да има този резултат в София коментира Нинова. Новата коалиция Солидарна България, чието лидер е Ваня Григорова, също се регистрира в ЦИК за изборите 2 в 1. Част от формацията са партиите Изправи се България на Мая Манолова, Българска левица и Обединена социал-демокрация. Григорова отговори на критиките на Корнелия Нинова. Ако имаме едни и същи цели, би трябвало да работим в една посока. Ако тя е свикнала да се бори с а, своите а, така съмишленици в рамките на партията, ако е свикнала да остракира членовете си и да ги изхвърля, това не е мой подход. Категорична беше Ваня Григорова. Средна европейска класа с лидер Константин Бачийски няма да участва в коалицията Продължаваме промяната Демократична България на предстоящите избори. Партия СЕК беше мандатоносител на Продължаваме промяната при първото им участие в парламентарните избори преди три години. Изпълнителният съвет на партията е решил да не подписва подновеното коалиционно споразумение. Това заяви Бачийски пред Българското национално радио и определи като основна причина за решението до сегашното общо управление с ГЕРБ и ДПС кабинета на академик Денков трябваше да има само един представител извън ППДБ и това трябваше да бъде външния министр. Последствие се оказа, че доста голяма част от министрите са предложени съответно от ГЕРБ ДПС. Ние искаме, когато говорим с предизбирателите, в последствие да го реализираме. Каза Константин Бачийски. След над 4 години разследване, прокуратурата внесе обвинителен акт за участие в организирана престъпна група за изнудване, длъжностни и корупционни престъпления срещу Васил Бошков и още 9 лица, част от които са заемали високи позиции в закритата Държавна комисия по хазарта. Според държавното обвинение вследствие на престъпната им дейност, държавният бюджет е бил ощетен с близо 560 милиона лева от несъбрани дължими такси по закона за хазарта. В Софийския градски съд е внесено искане за задържане на Марин Димитров, обвиняен заедно с сина му Стефан Димитров и бившия директор на агенция Митници Петя Банкова за участие в организирана престъпна група. При първоначалното задържане Марин Димитров беше прият в болница по спешност, но експертиза установила, че той може да остане в ареста. Припомням, че синът му Стефан Димитров и Петя Банкова са окончателно в ареста. Бившият главен секретар на МВР Живко Коцев обаче е на свобода срещу 20 000 лева. Противоречиви твърдения съпътстват ареста на разследващия журналист Димитър Стоянов. След задържането му от МВР разпространиха снимки, в които е насочил пистолет към друг човек. Става дума за служител на НАП. Според агенцията, поводът е спор за паркиране. Преди ареста си Стоянов публикува снимки на наранявания по главата му. Той твърди, че е бил нападнат от служителя на НАП. Пред Българското национално радио колегата на Стоянов от сайта BirdBG Атанас Чобанов заяви, че Стоянов е извадил законно притежавано оръжие, за да респектира нападателя си. Той обвърза случая с скорошно разследване на сайта тази провокация се случва в един момент, в който ние разследваме роднина на вътрешния министр. Въпросният роднина се е подвизавал в Българско, като ракетирал е, търговци с първо като служител на НАП, а след като е уволнен от НАП, с униформа и баджове на фалшив данъчър. Е, Димитър е нападнат. Човекът, който го е нападнал, се е има после в полицията като служител на НАП. Тук вече ми идват твърде много съвпаденията, нали разбирате? Каза Атанас Чубанов. От гражданското движение Боец свикват протест с искане за незабавно освобождаване на Димитър Стоянов и оставка на вътрешния министр Калин Стоянов. Демонстрацията ще се проведе от 18.30 пред сградата на МВР в София. Припомням, че министърът води дело за клевата, именно срещу сайта Бърт. Американският сенат ще разглежда днес пакета от четири законопроекта, прияти след дълго блокиране в Камерата на представителите. За помощта за Украина, за Израел и за съюзниците на Вашингтон в Индо-Тихоокеанския регион, както и мерки спрямо социалната мрежа TikTok. Очаква се доминираната от демократите горна камера да проведе гласуването по-късно във вторник и веднага да изпрати пакета в Белия дом за подпис от президента Джо Байден. Редакторът Георги Петровски с подробностите. Доставките на американска военна помощ за Украина може да започнат до дни след президентското одобрение. Разходите по законопроекта в размер на 61 милиарда долара включват средства за попълване на американския арсенал след отправенето на оръжие за Киев, както и такива за инициативата за подпомагане сигурността на Украина, чрез която Пентагонът купува системи за украинската армия директно от американски компании. Около 8 милиарда долара са за невоенна помощ, включително за дейността на украинското правителство. Девет души са пострадали при нощната атака с дронове в Одеса, между които деца на 12 и 9 години и две бебета. Според украинските военни, Русия е изстреляла и две балистични ракети Искандер. Руският министр на отбраната Сергей Шойгу заяви, че ще бъдат засилени ударите срещу логистични центрове и складове в Украина, в които се съхраняват западни оръжия. Шойгу оповести въвеждането на новите зенитни ракетни системи С-500 на въоръжение в руската армия. За новините Георги Петровски. За времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден! Добър ден! Дъждовно е в почти цялата страна. В повечето райони количествата са до 10 литра на квадратен метър. По-значителни са на места в югозападна България. На, на отделни места в масивите там количествата достигат до 40 литра на квадратен метър. В столицата, в станция Младост, за последните 6 часа количеството на валежа е 10 литра на квадратен метър. Към този час температурите са предимно между 9 и 14 градуса. В София сега температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 96%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, вече по-низко от средното за месеца и още ще се понижи. До края на деня ще бъде предимно облачно, с валежи от дъжд. На места в Западна България количествата ще са значителни. Ще духа до умерен вятър от изток-юго-исток. Главно в Лодогорието ще е временно силен – през нощта на места, главно в западните и северните райони, все още ще има превалявания. Над останалата част от страната облачността ще се разкъса. Вятърът ще отслабне и ще бъде от изток и югоисток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в столицата около 9 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, и в следобедните часове, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад северо запад който по-късно през деня ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. През нощта срещу четвъртък от запад ще започне ново увеличение на облачността и на много места в западна и централна България ще има валежи от дъжд. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология. Пътна информация на магистрала Траки от 55 до 62 км в посока София до 16 часа. Движението е поетапно по активната лента. Движението при 47 км на Тракия в посока Бургас се осъществява в една лента поради катастрофа. Това беше емисията новини в 15 часа.